بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز Məhtərəm müsəlman qardaşlarım, ilk əvvəl hamınıza Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin daim öz əsabələrinə etdiyi nəsiyyət edirəm. Allahdan qorxun, müttəqilərdən olmağa çalışın. Və Allah yanında ən təqvalı, ən hörmətli hesab olunan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub gedin. Ən gözəl əxlaq sahibi, ən böyük əxlaq sahibi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olmuşdur. Bizim üçün ən gözəl nümunə odur. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Allahın elçisi sizlərə, Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Gözəl nümunə. Və belə bir insanın nə etdiyini, nəyi ümmətinə buyurduğunu öyrənmək, bilmək lazımdır ki, ona oxşamağa çalışaq. Və əgər biz onun yolunu tutub getməsək, vallahi ki, biz nə bu dünyada, nə axirətdə nicat tapa bilməyəcəyik. Çünki hər kəs Allahı tanıya bilər, Allahı sevə bilər. Lakin bu kifayət eləmir. Kitab əhli də Allahı sevir, Allaha inanır. Bütpərəslər də Allahı tanıyır, Allahı sevir, Allaha inanır. Lakin Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getmədiklərinə görə Allah Taala onları kafir adlandırır. Allah Subhanahu taala açıq aydın ayədə buyurur: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum." De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allahı sevmək tək-tək kifayət etmir. Bundan əlavə Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutub getmək lazımdır ki, Allah da bizi sevsin və günahlarımızı bağışlasın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl əxlaqı barədə yüzlərlə hədislər var, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə hədislər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqının necə olduğu barədə soruşduqda sahabələr deyərdi ki, onun əxlaqı Qur'an-ı Kərim idi. Yəni, Qur'an-ı Kərimdə yazılanların hamısına Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əməl edərdi. Lakin çox gözəl hədislərdən birini sizə danışmaq istəyirəm. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ən sevimli nəvələrindən biri Hüseyin radiyallahu anhümanın rəvayət etdiyi hədisdir. Hüseyin radiyallahu anhümə deyir ki, mən atamdan Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin oturub durduğu adamlarla necə rəftar etməsi haqqında soruşdum. Dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gülər üz idi diqqətlə bu əxlaqı cəhətlərə fikir verin. Bunlar sizdə olsun. Gülər üzün. Müsəlman qardaşının üzünə gülmək sədəqədir. Sonra davam edir, deyir, həlim xasiyyətli başqalarına qarşı sərt rəftar etməyən bir insan idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm təbiətlə mülayim idi, həlim. Sərt rəftar etməyə xoşlamırdı. Lakin kafirlərə qarşı sərt, amansız idi. Allahın haqqı tapsalandıqda, Allah şərik qoşulduqda qəzəblənərdi. Üzünün cizgilərindən, rəngindən bilinirdi ki, bu qəzəblənir. Allah xatırına qəzəblənirdi. Yenə davam edir, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, o, kobud və ədəbsiz olmadığı üçün heç kəsi təhqir etməz həmçinin heç bir şeydə xəsislik göstərməzdir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə də olsun ömründə dilindən söyüş çıxmayacaq. Hətta rəvayətləri birində gəlir. Yahudilər gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyirlər Əssəmu aleyk. Ləm hərfini oradan götürür, mənası belə çıxır ki, ölüm olsun sənə. Əssəlamu aleyk əvəzinə Əssəmu aleyk deyirlər. Ölüm olsun sənə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir və aleykum sizə də. Yəni, mənə nə arzulayırsınızsa, o sizin özünüz olsun. Ədəbə, əxlaqa baxındır. Yanında o, o, olan həyat yoldaşlarından biri, zövcələrindən biri deyir ki, ölüm sizin özünüzə olsun. Allahın lənəti olsun meymunların qardaşları və s. əlavə sözlərlə onları təhqir etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, dayan. Mən bunun üçün göndərilməmişəm. Mən aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmişəm. Bu, müsəlmanın əxlaqıdır, əxlaqı. Müsəlmanın əxlaqı belə olmalıdır. Yenə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh rəvayətinə davam edir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v xoşlamadığı bir şeyi görəndə özünü görməməzliyə vurar. Sahaba gəlir, Naiz radiyallahu anh, üç dəfə cəhd edir, yaxınlaşır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə. Deyir, ya Rasulullah, mən zina eləmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üz çevirib gedir, qulaq asmır ona. Axırıncı dəfə gəlib deyəndə, baxır ona, deyir ki, sən dəli olmuşsan. Hə? Deyir, ya Rasulullah, mən zina eləmişəm və istəyirəm ki, cəzamı verəsiniz. Yalnız ondan sonra onu başqalara edirlər. Həmçinin onun yolunu tutub gedən sahabələr də belə idi ayinlər də belə idi. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh məclisdə oturanlardan birindən yer çıxır. Ömər radiyallahu anh əmr edir ki, qalxın, hamınız dəstəmaz olun. O adam utanmasın. Heç kəs bilməsin ki, kim bunu elədi. Eybi açmaq olmaz. Həmsinin alim oturur, elmlə məşğul olur. Bu vaxtda bir qadın girir içəri, Qapıdan içəri girəndə saxlaya bilmir özünü yeri buraxır. Və utanır, qızarır, qızara qızara yaxınlaşır alimə, sual verir, alim deyir ki, biraz bəhdə eşitmirəm. Bəhdən deyir, deyir, yenə eşitmədim. Biraz da bəhdə ki, başa çıxın ki, nə deyirsən? Qışqıra-qışqıra deyir, deyir, hə, bunun sualın cavabı budur. Qadın sevinə-sevinə çıxıb gedir ki, onun yer buraxdığını alim eşitmədi. Halbuki alim özü bəstən belə edir ki, qadın pərt olmasın. Əsl müsəlmanın əxlaqı bu belə olmalıdır. Yenə Əli radiyallahu anh davam edir. Deyir ki, ondan bir şey istəyən adamı Əli boş qaytarmazdır. Ya özü ona kömək edər, ya sahabələrindən xaiş edərdi ki, ona kömək etsin, ya da onun üçün dua edərdi. Və Allah ona kömək edərdi. Öz nəfsini üç şeydən saxlayardı riyakarlıqdan, çox şeyi tələb etməkdən və ona aid olmayan işlərə baş qoşmaqdan. Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbər olmağına baxmayaraq özünə aid olmayan işlərə baş qoşmaqdır. Müsəlmanın İslamının gözəlliyi ondan ibarətdir ki, özünə aid olmayan işə baş qoşmasın. İnsanlara qarşı yenə üç şeydən özünü saxlayardı insanlara qarşı. Birinci, heç kəsi məzəmmət edib alçatmaz. İkinci, başqasının eybini arayıb araşdırmaz. Üçüncü, yalnız savab əldə edəcəyinə ümid bəslədiyi sözləri danışardı. Əgər danışdığı sözdə savab varsa danışardı. Yox, susardı. Allaha və axirət gününə iman gətirən adam ya xeyir danışmalıdır, ki, ümmət ondan faydalansın. Ya da susmalıdır. Həmsinin deyir, o danışdığı zaman yanında oturanlar başlarını aşağı əyib sakit və dinməz qulaq atarlar. Səhabələrin əxlaqı belə idi. Kiçik, böyük yanında gərək özünü biraz yaxşı aparsın. Lakin elə dövr gəlib çatıb ki, kiçiklər böyüklərə ağıl verməyə çalışır özlərini böyüklərdən ağıllı hesab edir. İbn-i Məsud radiyallahu anhın hədisinə diqqət edin. Bu hədisdə gözəl ibrət var. Deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məndən Quran oxumağa xayiş elədi. Dedim, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olub. Sənin qarşında mən Quran oxuma, oxuya bilmərəm. Cürət edə bilmərəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, oxu, mən istəy istəyirəm səndən onun kimi. Çox gözəl Quran oxuyurdu. Deyir, oxudum, gəldim Nisa surəsində olan bir ayə çatdıqca ayədə Allah Subhanahu taala deyir: "Və keyfə izə ci'nə min kulli ummetin bi şəhidin və ci'nə bikə alə haulay şəhidə." O gün ki, hər ümmətdən bir şahid gətiriləcək. Səni də o şahidlərə şahid gətirəcək. O gün sənin halın necə olacaq? Yəni sən nə hissiyyətlər keçirəcəksən? Sən özünü hamıdan üstün hesab edəcəksən. Çünki hər qövmə bir peyğəmbər göndərilərdi, səni isə bütün aləmlərə göndərdik. Bu vaxtı Peyğəmbər s.ə.v İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, dayan. Diqqət edin. İbn-i Məsud deyir ki, başımı qaldırdım. Gördüm, Rasulullah s.ə.v ağlayır. Deməli, bu onun qarşısında başını aşağı salıb, ədəblə, ərkanla Quran oxuyurdu. Budur, bu, bu, bu belə idi onların əxlaqı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlara qarşı ədəbsizlik eləmirdi. Onlar danışanda təmkinlə onları dinləyirdi. Sözünü kəsmirdi, susurdu. İnsanların güldüyünə o da gülər, təəccüb etdiyinə o da təəccüb edərdi. Subhanallah, əxlaqa baxın. Bir adam bir şey danışıb gülürsə, bu da onunla bərabər gülür, yəni ki, ona diqqət yetirdiyini bildirir. Bildirir ki, mən sənə qulaq asıram. Sənin sevincinə şərikəm. cahillərin kobud hərəkətlərinə və əxlaqsız sözlərinə səbr edərdi. Əlbəttə, biz dəfələrlə cahillərin təzirlərinə məruz qalırıq, qalmışıq və qalacaq da. Cahildirlər. Allah subhanətə alə bu cahillərin əxlaqsız hərəkətlərinə qarşı, boşboğazlıqlarına qarşı müsəlmanların özlərini necə apardığını Quran-ı kərimdə Furqan surəsinin axırlarında bildirir. Deyir ki, Ər-Rəhmanın qulları, yəni möminlər, yer üzündə təmkinlə, səbirlə, vüqarla gəzib dolaşır, cahillər onlara söz atdıqda deyirlər sizə salam olsun. Allahın sülhü, əminəmalığı, Allah sizə hidayət versin. Və Hədisin sonunda Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v daim öz sahabələrinə ehtiyaclı olan insanlara kömək edin deyə buyurardı. Əmr edərdi. Ehtiyaclı olan insanlara kömək edin. Və əlbəttə ki, sahabələr də daim çalışardılar ki, onların nə əlindən, nə də dilindən insanlara xeyirdən başqa bir şey deyməsin. Çünki müsəlman o kimsədir ki, onun əlindən və dilindən başqaları zərər çəkməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı yüksək səviyyədə idi. Yüksək səviyyədə. Fədislərin birində gəlir ki, mən bütün əxlaqları kamilləşdirmək üçün göndərildim. Lakin bununla belə Peyğəmbər, Allahın Peyğəmbəri dua edib Allaha deyərdi ki, Allahummə əhsəntə xalqi fə əhsin xuluqi. Allahım, məni gözəl biçimdə yaratdın, əxlaqımı da gözəl elə. Fikir verirsiniz? Bunu Peyğəmbər deyir, sallallahu aleyhi və səlləm. Və ümmətinə bunu öyrədir ki, ümməti də Allaha yalvarıb əxlaqının gözəl olduğunu, gözəl olmasını Allahdan istəsin. Əbu Hureyra radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə bizə cəhənnəmə və cənnətə salan əsas səbəbi öyrətdi. Əvvəl sual verdi, dedi, bilirsinizmi? İnsanı cəhənnəm oduna salmağa ən çox səbəb nədir? Cəhənnəm oduna salan ən çox səbəb. Sahabələr, xeyr, ya Rasulullah, Allah və onun elçisi bilir deyə cavab verdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, iki boşluq. Sonra izah elədi ki, o nə demək istəyir? Boşluq deməklə nəyə qəst edir? Dil və cinsiyyət üzrə. Bir hədisdə də gəlir, ayaqlar və dodaqlar arasında olanlar. Bu iki şey insanı cəhənnəmə salır. Ən çox səbəb cəhənnəmə düşməyinə, insanın cəhənnəmə düşməyinə ən çox səbəb bu iki şey olur. Ya dili ucbatından düşür cəhənnəmə, ya da şəhvəti hücumla. Sonra cənnət barədə soruşduqda yenə sahabələr deyir ki, Allah bilir, ya Rasulullah. Allah və onun Rasulü bilir, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Əlbəttə, gözəl əxlaq insanda olarsa, onun sanki çoxlu var dövləti olmuş olar. Və nə qədər əziyyətlərə düşsə də, düşər olsa da, bütün bunlardan çox rahatlıqla keçər. Bu əziyyətlərə səbr edə bilər. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhına deyir ki, elə dörd xislət vardır ki, əgər bunlar sənə verilsə, dünyada itirdiyin şeylər sənə zərər verməz. Nə itirirsən itir. Onun sənə zərəri dəyməz. Bu dörd şey səndə olarsa, dünyada nə itirsən onun sənə zərəri dəyməz. Bu dörd şeyi əldə etməyə çalışın. Əldə edəndən sonra da çalışın ki, bu dörd şeyi itirməyəsiniz. Birincisi, gözəl əxlaqdır. İkincisi, səxavətli olmaqdır. Üçüncüsü, doğru danışmaqdır və dördüncüsü, əmanəti qorumaqdır. Bu dörd şey olsa bil ki, sən xoşbəxtsən. Sənin nə itkin olursa olsun, onun sənə heç bir zərər olmaz. Bu dünyada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, həmçinin o Peyğəmbərdən əvvəlki Peyğəmbərlər, insan yaranandan indiki günə dək, paxıllıq həsəd ucbatından bir qism insan digərlərini digərlərinə əziyyət verir. Paxıllıq həsəd uzbatından. Bir qism digərinə əziyyət verir. İlk insanın Adəm əleyhissalamın oğlanlarından biri digərini həsəd üzündən öldürür. Qiyamətə də işte belə davam edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilk dəfə İslam dinini Məkkə müşriklərinin arasına gətirdikdə Onlar təkəbürlüyündən bunu qəbul etmir. Lakin bilirlər ki, o Peyğəmbərdir, Allahın elçisidir. Abu Cəhəl kimi kafir etiraf edir ki, bu doğrudan da Allahın elçisidir. Lakin bunu insanlara demək olmaz. Desək, hamı onun ardınca gedəcək. Amma Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin tərəfdarlarının artmasına, əqidənin, İslam dininin yayılmasına, həsəb, paxıllıq etdiklərinə görə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və sələm və onun sahabələrinə əziyyət verməyə başlayırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm taifə dəvətə gedir. Başqalaq eləyib onu qovurlar. Üz-gözündən qan axa-axa, ayaqlarından qan axa-axa qaçır. Allaha yalvarır ki, Allahım, onları bağışla. Onlar cahildirlər. Əxlaqa baxın. Həmçinin namazdayken Əbu Muid adlı kafir gəlir, onu boğur. Əbu Bakr radiyalarını gəlir, itəliyir onu. Onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v heç özün müqavimət göstərmir. İtəliyir və deyir ki, siz bir adamın Lə ilə illallah dediyinə görə öldürəcəksiniz. Gör, nə dərəcədə azınlaşmışdılar. Namaz qılarkən dəvənin bütün içi, içində olan o zirzibili gətirib tökürlər Peyğəmbər s.ə.v başına. Fatıma radiyallahu anh gəlir, təmizliyə, təmizliyə, ağlaya-ağlaya olaraq bəddua edir. Uhud döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v-in dişlərini sındırırlar. Və s. və s. çox əziyyətlərə Peyğəmbər s.ə.v məruz qalır və hədislərin birində görün nə deyir? Deyir ki, mənim Allah yolunda əziyyət çəkdiyim qədər heç biriniz əziyyət çəkməmişdir. Qiyamətə qədər Nə qədər başımıza əziyyət gəlsə də, onun başına gələn əziyyət qədər bizim başımıza əziyyət gəlməyəcək. O dözə bildisə, Allah subhanət hələ onu ona dözməyə müvəffəq elədisə, bizə də o dözümlü səbir verəcək. Allah hər kəsə bacardığı qədər yük yüklədir. Buna dözə biləcəksənsə, o imtihanı sənə göndərir. Yox, imtihanı göndərmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əziyyət verənlərdən biri də ilk xavariz olur. İlk xavariz. Döyüşlərin birində əldə olunan qəniməti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bölərkən Abdullah ibn Zilxuveysirə təmimi gəlir, deyir, ey Allahın elçisi, qənimətləri ədalətlə böl. Bu söz özü artıq küfürdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə ona əxlaqla cavab verir. Deyir, vay sənin halına, əgər mən ədalətlə bölmürəmsə, bəs onda kim ədalətlə bölə bilər? Çünki onun bölgüsü Allah tərəfindən ona əmr edilir. Allah ona öyrədir, göstərir o şəriyyətin qayda qanunlarını, o bölgünü. Bu zaman Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, izin ver, onun başını kəsim, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v deyir, ona toxunma. Rasulullah s.ə.v ona görə belə edirdi ki, qıraqdan baxan kitab əhli, müşriklər, kafirlər deməsinlər ki, müsəlmanlar bir-birini qırır. İndiki müsəlmanların bəziləri bunu başa düşmür. Ağlına gələni danışır və heç fərqinə varmır ki, kafirlər baxır qıraqdan bizə gidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, vaxt gələcək, onun tərəfdarları olacaq. Və sizlərdən biri onların ibadətlərinə nisbətdə öz namazına və orucuna xar baxacaq. Yəni, onlar doğrudan da namazlarında, orucunda və sabit olacaq. Vaxtlı vaxtında Quran oxuyacaqlar, gözəl. Lakin oxuduqları Quran ülqumundan o tərəfə keçməyəcək. Oxuduğun şey gərək az olsun, keyfiyyətli olsun, qəlbində olan imanı artırsın. Yoxsa elə boğazından o tərəfi keçməyəcək səviyyədə Quranı oxusanın heç bir faydası olmayacaq. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anh tələbələrinə deyəndə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri sizdən az əməl edirdi, lakin sizdən çox savab qazanırdı. Onlar təəccüb edir ki, şey, bu necə ola bilər? Biz çox iş görək, amma onlardan az savab qazanaq. Deyir ona görə ki, onlar dünyaya sizdən az rəhmət bəsləyirdilər axirəti sizdən çox sevirlər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizdən biriniz müraciət sahabeləridir, amma gələcək nəsil üçün sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədəqə versəniz, sahabələrinin verdiyi yarım ovuza belə sata bilməz. Uhud dağı boyda da qızıl sədəqə, hələ bu vaxta qədər heç kəsdə olmayıb. Yəni, heç o boyda qızıl olmayıb ki, onu sədəqə versin versə belə, onun yarım oğuz verdiyinə sata bilməz. Həmin o adam, görürsünüz, Peyğəmbər s.ə.v iradını dünya malı üstündə edir. Dünya malı üstündə. Kim mənə az satıb, gərək mənə biraz çox verəydi. Rasulullah s.ə.v onların əlamətlərini deyir. Onların əlamətlərini deyir ki, əl və çin dirsək arasında olan əzələləri olacaq qadın sinəsinə bənzər sinəsi olacaq. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh bu hədisi rəvayət edən deyir ki, Əli ibn Əbi Talibin xilafəti dövründə, radiyallahu anh xilafəti dövründə onlardan bir neçəsini onun yanına gətirəndə mən Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi əlamətləri onların üzərində gördüm. Əvvəlcədən necə demişdirsə, o əlaməti gördüm. Və burada gözəl bir məqam var. Onlar insanlar arasında ixtilaf olduğu zaman meydana çıxacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dövründə bu olsa da, yəni belə birisi olsa da, kütləvi şəkildə meydana çıxmağa qorxurdular. Çünki o dövrdə müsəlmanlar bir idi. Abu Bakr radiyalarının dövründə də həmsinin, Ömər radiyalarının dövründə də həmsinin. Elə ki, müsəlmanlar arasında narazısılıqlar əmələ gəldi, ixtilaf düşdü xüsusən də Əli ibn Əbi Talib və Maviyə iki böyük sahabı arasında Allah hər ikisindən razı olsun. İxtilaf düşdü, onlar imkan tapıb özləri üçün qrup şəklində cəmaat düzətdilər. Ayrıldılar əsl cəmaatdan. Və belələri bu dövrdə var idisə, ondan sonra da ta qiyamətə qədər olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrindən belə əziyyətləri gördükdə bir dəfə deyir ki, Allah rəhmət eləsin mənim qardaşım Musaya. Ona məndən də çox əziyyət verdilər. Lakin o bu əziyyətlərə dözdü. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə deyir ki, Yə əyyuhəl-ləzina əmənu, lə təkunu kəl-ləzina əzəv Musa. İman gətirənlər, Musaya əziyyət verənlər kimi olmayın. Musanın qövmü ki, ona əziyyət verirdi. Siz də onlar kimi əziyyət verməyin. Və başqa ayədə də Allah subhanət hələ deyir ki, mömin kişilərə və qadınlara etmədikləri bir işdən ötürü əziyyət verən, onları günahlandıranlar sözsüz ki, öz üzərlərinə böhtanla bərabər açıq aydın ağır bir yük götürmüşlər. Etmədikləri bir işə görə. Bu yolda kim gedirsə, haq yolda kim gedirsə, Allahdan qorxursa, ibadət edirsə, görürsünüz, etmədiyi bir işi gətirib ona yükləyirlər ki, bunlar belədirlər. Bu neçə illər ərzində nələr eşitmişik, nələr deməyirlər İstər televiziya vasitəsilə, istər qəzet, jurnal, istər başqa vasitələrlə. Belə də olmalıdır. Çünki bu yolda olanlar əziyyət görməlidirlər. Yoxsa bu yolun şirinliyi olmaz, dadı olmaz. Və bu yol mübarizədən ibarətdir. Mübarizə. Mübarizə də ən gözəli elmlə olur. Allahın kitabı ilə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi ilə. Allah subhanət hələ deyir ki, وَجَاهِدْهُمْ bihi cihədən kəbirən. Quran vasitəsilə onlarla ən böyük cihadə elə. Quran vasitəsilə deyəndə sünnə də oraya aid olur. Quran və sünnə vasitəsilə aparılan cihad ən böyük cihad sayılır. Ən böyük cihad. Biz də əlhəmdülillah mömin olaraq hər hansı bir məsələyə öz fikrimizi bildirdikdə, onu Quran və hədislə əsaslandırmasaq, o danışığın, o söhbətin bu fətvanın, bu rəyin heç bir qüvvəsi olmayacaq. Odur ki, bizim gücümüz Quran və sünnədədir. Və indi toxunacağım məsələ son dövrlərdə meydana çıxmış məsələdir. Doğrudur, bu söz söhbət 4 il, 5 il bundan əvvəl də gedirdi. O vaxtı da boş boğazlar var idi. Lakin yaxın zamanlarda açıq, aydın şəkildə özünü büruzə verdi. Açıq, aydın şəkildə. Artıq bu söhbəti hamı danışır. Budur ki, qərara gəldik bu məsələyə aydınlıq gətirək. Aydınlıq gətirək ona görə yox ki, cəmaat bizi sevsin. Bizi sevənlər onsuz da sevir. Sevməyənlərin də yəqin ki, əlində bir əsası var, dəlil sübutu var, ona görə bizi sevmir. Onlar da özləri bilər. Ona görə ki, bu, bu məsələyə aydınlıq gətirmək və məqsəd ona görədir ki, qiyamət günü deyilməsin ki, bizə başa salan olmadı. Bu nə məsələdir? Son dövrə, son dövrdə siz tez-tez eşidirsiniz ki, mən haradasa çıxış etdikdə, mühazirələr, mühazirələrin birində demokratiya gözəl şeydir. İstəyirsən xristiyan ol, istəyirsən yahudi ol, İstərsən müsəlman ol, istərsən bütpərəst ol. Sənə azadlıq verir. Bu sözü demişəm, demokratiya gözəl şeydir. Və demokratiya gözəl şeydir ifadəsinə bir çoxları iraq tutub deyirlər ki, bu küfürdür, bunu deməklə kafir olmuşam, tövbə etməliyəm. İndi mən bu məsələyə aydınlıq gətirməliyəm ki, qardaşlarım bunun nə olduğunu başa düşsünlər. Birinci, sual verirəm məyər mən bir şeyə gözəldir deməklə, bu mənim əqidəmdir və ya həmin şey Allahın buyurduğundan gözəldir demək istəmişəm? Bu bir. İkincisi, bunu bu cür başa düşənlər dəlil subutsuz belə başa düşürlərsə onlar avamdırlar. Ya da fitnə fəsad törədəndirlər. İkisindən biri. Vay onların halına. Axı mən demokratiya İslamdan üstündür və ya onunla eynidir və ya bu da bir dindir və ya başqa buna bənzər sözlər deməmişəm. Deməmişəm ki, bu dindir, Allahın buyurduğu kimidir, ondan üstündür və s. Belə söhbət olmuyor. Gözəl şeydir demişəm. Və salam. Və mən heç bir halda indi açıq aydın bəyan edirəm heç bir halda xalq hakimiyyətini Allahın hakimiyyətindən üstün tutmamışam. Tutmaram da. Çünki Allah dərgahında qəbul olan din yalnız İslam dinidir. Və demokratiya İslam dinindən üstün ola bilməz. Mənə irad tutan birisinə telefon vasitəsilə zəng edib irad tutan birisinə sual verdim. Dedim, Səncə, İslamı yaymağa ixtiyar verən demokratik rejim yaxşıdır, yoxsa Allahsızlığı təbliğ edən ateizm? Dedi, əlbəttə ki, demokratiya. Dedim, görürsən, sən özün öz dilinlə dedin ki, demokratiya yaxşıdır. Yox, deyir, mən nisbətən dedim. Yəni, ona nisbətdə bu yaxşıdır. Dedim, bəs mən nəyə necə demişdim? Mən deyəndə ki, demokratiya gözəl şeydir. Mən də nisbətdə demişdim. Ona nisbətdə bu gözəldir. Çünki söhbətin əvvəlinə də qulaq asmaq lazımdır. Əvvəlində mən ateizmlə, kommunizmlə danışırdım. Sonra gəlib bu söhbətə çıxdım və dedim ki, demokratiya gözəl şeydir. Əlbəttə ki, nə ateizm, nə də demokratiya Allahın dini ilə müqayisə oluna bilməz. Lakin öz aralarında müqayisə olunduqda, biri digərindən gözəl sayıla bilər. Çünki bu rejimdə sənə tamamilə Allah ibadət etməyə icazə verilmir. Quranı tərcümə etməyə icazə verilmir və s. və s. Bu rejimdə isə sən azad öz dinini yaşayırsan. İkinci dəlil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsabələrinin əziyyətlərə məruz qaldığını görəndə onları Həbəşistana, Nəcaşinin yanına göndərir. Və görün nə deyir? Göndərir və deyir ki, gedin Həbəşistana. Orada elə bir hökmdar vardır ki, o heç kəsə zülm etmir. O diyar adillik olan gözəl bir diyardır. Belə də deyir, vahiyyə ardu sıdqin. Subhanallah. Məyər Həbəşistanda İslam şəriəti hökmlarını verirdi? Yoxsa Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem onların Məhkədə müşriklərin arasında qalıb əziyyət çəkməkdənsə xristiyanların arasında rahat yaşamağını üstün hesab edib belə etdi. Müşriklərin qayda qanunlarındansa xristiyanların qayda qanunlarını nisbətən yaxşı idi deyə Peyğəmbər s.ə.v sahabələrini Məkkədən Həbəşistana hicrət etməyini əmr elədi. Həbəşistan kralı xristiyan idi. Orada olan qayda qanunlar xristiyan qayda qanunları idi o yeri, o qanunları Peyğəmbər s.ə.v nisbətdə gözəl sayıb, adil hesab edib sahabələrini ora göndərdi. Yoxsa ki, kim deyə bilər ki, xristiyanlıq gözəl dindir, gözəl bir şeydir. Xeyr, nisbətdə gözəldir. Və sahabələr də onun əmrinə tabi olub, Həbəşistana getdilər. Həbəşistanda Həbəşistan kralı ilə onların arasında söhbət oldu. Söhbət əsnasında Əbəşistan kralı onlara sual verir ki, sizin Peyğəmbəriniz sizə nəyə əmr edir? Onlar da deyir ki, bizə ibadət etməyi, Allah şərik qoşmamağa, namaz qılmağa və s. və s. və s. Gəlib çıxır bir sona, sonda Cəhfər ibn Əbi Talib radiyalana deyir ki, biz deyir, sənin ölkənə pənah gətirmişik. Səni digərlərindən üstün seçmişik, üstün saymışıq və deyir, sənin yanında qalmağı rəhbət bəsləyir, <laughs> yəni sənin yanında qalmaq istəyir. Bu bizim üçün daha xoşdur, daha xoş. Və biz bilirik ki, sən heç kəsə zülm etmirsən. Bu o demək deyil ki, sahabələr xristiyan nəcaşini qəlbən sevirdilər. Yox. Onun ədalətli olduğunu, gözəl hökumdar olduğunu, zülm etmədiyini bəyənirdilər. Peyğəmbər s.ə.v də bunu bəyənib onları ora göndərir. Nisbətdir, nisbət. Üçüncü dəlil. Sual verirəm. Kafirlərin qələbəsinə sevinmək olarmı? Əlbəttə ki, Lakin nisbətdə kafirin qələbəsinə sevinmək olar. Bunu Allah buyurur. Allah. Uca Allah buyurur ki, Rumlular məqlub edildilər. Ən yaxın yerdə ən aşağı yerdə. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə salacaqlar. Bir neçə ilin ərzində. 3 ildən 9 il ərzində qələbə salacaqlar. 7 ildən sonra Rumlar qələbə salır. Allah subhanətə alə ayənin davamı ilə, dalı dal ilə deyir ki, əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. Yəni, bunun belə olmasını Allah istədi. Bu hökmü Allah verdi. Ayənin axırında deyir, o gün möminlər sevinəcəklər. Subhanallah. Rumluların qələbəsinə möminlər sevinir. Müşriklərdənsə, yəni atəşpərəslərdənsə xristianların olması daha yaxşıdır. Çünki bunlar Allaha biraz da olsa yaxındır. Lakin ümumiyyətlə xristianların olması yaxşıdırmı? İslamın olması yaxşıdır. Nisbətdə Rumluların qələbəsinə sahabələr sevinir. Nisbətən. Dördüncü, məyər kafir möminə dost ola bilərmi? Sual verirəm. Ola bilər? Əlbəttə ki, yox. Amma Allah subhanətə alə görür nə deyir? Deyir, لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى Yahudiləri və müşrikləri iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların ən pisi olduğunu görəcəksən. Biz xaspərəstik deyənləri isə, diqqət verin, biz xaspərəstik deyənləri, biz xaspərəstik deyənləri isə dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcəksən. Xaspərəst möminin dostu ola bilərmi? Müşriklərə nisbətdə, yahudilərə nisbətdə Xaçpərəstlər möminlərə yaxın dostdur. Nisbətdə. Amma o bizə dost ola bilməz. Bizim dostumuz ancaq Allahın dostlarıdır. Möminlərdir. Və salam. Beşinci, Allah subhanət hələ buyurur. Müşrik qadınlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kəniz, sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Təkcə bu ayəni götürsən, deyəcəksən, müşrik qadın nə qədər gözəl olsa da o ilə evlənmək haramdır. Çünki Allah tala qadağan edir. Amma sual verirəm. Xristiyan və ya Yahudi gözəl qadını gözəl hesab edib, nə gözəl qadındır deyib, onunla evlənmək olar? Olar xristiyan qadına və yaxud yahudi bir qadına gözəl demək məyər küfürdür? Onunla evlənmək küfürdür? Xeyr. Allah Taala özü buna icazə verir. Demək, şəriəti tam başa düşmədikdə, bax, belə problemlər meydana çıxır. Belə səhvlərə yol verilir. Heç nədən kiməsə kafir bilir. Biz bu sözü deməmişdən əvvəl fikirləş gör, nə danışırsan. Bu söz çıxdısa, o kiməsə gedib yapışmalıdır riyəsinə çatmalıdır. O da əgər riyəsinə layiq deyilsə, dediyin adama layiq deyilsə, sənin özünə qayıdır. Günahını sən özün qazanırsın. Altıncı, tutaq ki, deyək ki, fərz edək ki, mən xəta etmişəm. Mömin möminin xətasını necə düzəldir? Nəsiyyət etməklə. Gəl, nəsiyyət et, xətamı başa sal, əsaslandır, tövbə edin. Vallahi ki, tövbə edərəm. Yoxsa məni gözdən salmaq məqsədi ilə qeybət məclisləri qurmaq, sonra da bunu videolentə yazıb dalbadal seriallar buraxmaq müsəlmana yaraşan iş deyil. Müsəlman deyirəm ona görə ki, onlar da müsəlmandırlar. Lakin müsəlmana layiq hərəkətlər eləmirlər bunu deyənlərə və bunu dəqiqləşdirməyə, dəqiqləşdirmədən onların dediklərini cəmaat arasında yayanlara Allah hidayət versin. Yedinci, sələflərin birinin xətaya yol verdiyini, sələflər daha doğrusu, birinin xətaya yol verdiyini işləndə, onun üçün 70 cür üzür axtarırdılar. Bəlkə buna görə idi. Bəlkə filan şey görə idi. Bəlkə məqsədi belə olur, bəlkə buna görədir. 70 cür, hətta bəzilər deyirdilər ki, üzür tapmayanda. Deyirdilər ki, bəlkə onun üzrü var, mən bilmirəm. İbn Teymiyyə rahiməhullah kitab yazıb. Raf'ul mələm ən əimmətil ələm. Böyük alimlərə olan məzəmmətlərin aradan qaldırılması. Kitabın adı belədir. Böyük alimlərə qarşı kimlər ki, dil uzadır, onların xətalarını axtarır, gözdən salmağa çalışır, İbn Teymiyyə bu kitabda qısa şəkildə bəyan edir ki, bu alimlər adi insandır və xəta etməkləri labüddür. Onlardan kimisi, kimisinə dəlil çatmadığından, kimisi özü də bilmədən zəif hədisə əsaslandığından, kimisi yaşadığı mühitin təsirindən, kimisi iki hədisdən daha aşağı səviyyədə olan hədisə istinad edib fətva verməsindən, kimisindən ümumiyyətlə dəlil sübutun başa düşmədiyindən və başqa-başqa səbəblərdən xətalara yol verirlər. Nə olsun? Elm əhli xətaya yol verə bilməz, iştihad edib xətaya yol verə bilməz, əlbəttə verə bilər. Bu xətaları axtarıb, sonra gözdən salmaq məqsədi ilə cəmaat arasında o xətaları yayanlar bilməlidirlər ki, Allah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.və əbəs yerə bu hədisi nazil etmir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, mən sətərə muslimə, səfərəhullahu yomul qiyamə. Kim bir müsəlmanın eybini örtsə, Allah da onun eybini örtər. Yoxsa sən bu eybi hər tərəfə yayarsan ki, müşriklər, kafirlər, münafiqlər, kitab əhli və s. baxıb buna gülsünlər, desinlər ki, subhanallah, gör bunların elm əhli hansı xətalara yol verir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt kiminsə səhvini düzəltmək üçün deməzdi ki, filan kəs belə edir. Daim deyərdi ki, bəziləri belə edir ki, o xətanı düzəltir. Deyir, məsələn, bəziləri namazda gözlərini yuxarı dikir. Halbuki səcdəyə baxmalıdır Bununla artıq başa salmaq istəyir sahabilərinə ki, bu səhvdir. Səcdə yerinə baxın. Heç vaxt, heç vaxt at çəkməzdi. Çox nadir hallarda, əgər o adamı bəyan eləmək lazımdırsa, onda ad çəkərdi. 8-ci İddia edən adam iddia etdiyi sözü yaxud nə isə sübut etməlidir. Əgər şəriətlə gedən adamdırsa, yox, əgər başqa öz fikrinə uyur, yaxud başqa bir şeylə gedirsə, onunla heç danışmağa dəyməz. Şəriətlə gedən adamdırsa, ona Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini deyirik. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər haqlar insanların iddiasına görə olsaydı, onda insanların bir qismi digərlərinin canını və malını halal sayardılar. İddia edərdilər ki, bu kafir deyil, yaxud bunun canı da halaldır, malı da halaldır, onun filan şeyi mənə çatmalıdır və s. Lakin iddia edən dəlil sübut gətirməli, inkar etən isə and içməlidir. Peyğəmbər s.ə.v sözüdür. İddia edən dəlil sübut gətirməlidir, inkar edən isə and içməlidir. Buna da bu hədisin tətbiqinə də bir dənə hədis kifayət edir. Yüzlərlə belə hədislər var. Əşrəs ibn Qeys radiyallahu ilə Yahudi arasında mübahisə düşür. Hər ikisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir. Əşrəs iddiası olur. O deyir ki, bu torpaq mənimdir. Yahudi inkar edir ki, yox. Belə deyil. Mənimdir. Diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də müsəlman, Əşrəs radiyallahu anh da müsəlman. Yahudi isə kafir. Peyğəmbər s.ə.v-in yaxın sahabəsi, ən çox istədiyi adam, lakin ona qarşı münasibətdə Allahın qoyduğu həddi aşmır. Və deyir ki, sənin dəlil sübutun varmı? E, iddia edirsən ki, toplaq sənin. Dəlil sübutun var, hər şəhs radiyallahu anh bir xeyir yaxsın. Sonra Yahudiyə üst sür deyir, and iç ki, o yer sənindir. Yahudi and içir. Deyir, vəssalam, götürülür. Və şəxsən xətrinə dəyir, inciyir, deyir ki, ya Rasulullah, and içməyə nə var ki? Hər şəxs elə başa düşür ki, and içmək boş şeydir. Elə dinlə deyə, kiminsə malını al əlinə. Yox. O ancaq sadəcə fani dünya malına dünyada əldə edəcək. Fani dünya malını dünyada əldə edəcək. Nə olsun? Qiyamət günü onu bilirsiniz, nə gözləyir? Allah subhanət hələ ayə nazir edir. Ali İmran surəsinin 77-ci ayəsini. Ayədə deyir ki, Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Bu bir. Ayən ardınca deyir, Allah onları danışdırmayacaq. Qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq və onları təmizə çıxarmayacaqdır. Onlar üçün üzücü bir əzab hazırlanmışdır beş şey Allah Teala bu ayədə sadalayır. Beş cəza. Beş cəza. Birincisi, ahirətdə onların heç bir payı olmayacaq. İkincisi, Allah onları danışdırmayacaq. Üçüncüsü, qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq. Dördüncüsü, onları təmizə çıxarmayacaq. Beşincisi də onlar üçün üzücü əzab alacaq. Bütün bunlara əsaslanaraq mən bu məsələni həmin bu məsələyə müqayisə edirəm iddiaçı tərəf demir ki, mən demokratiya gözəl şeydir deməklə küfr etmişəm, bu dəlil subutunu gətirsin. Bundan əvvəl nə qədər dəlillər gətirdim ki, bu söz küfrə dalalət etmir. Bu dəlil subutunu gətirsin, gətirə bilmirsə, onda mən and içirəm. Vallahi, vallahi, vallahi ki, bu məqsədlə deməmişəm. Əgər inanmırlarsa ki, mən bu məqsədlə deməmişəm. Onda keçirəm sonuncu dəlilə. Hüzeyfə İbn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, Nəcran əhlindən olan xristiyanlar, xristiyanlardan iki nəfər, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir və İsa aleyhissalamın Peyğəmbər deyil, Allahın oğlu olduğunu sübuta yetirmək üçün, sübuta yetirmək üçün müxtəlif sözlər deyirlər, müxtəlif dəlillər getirirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də onlara deyir, gedin, bütün nə qədər uşaqlarınız, həyat yoldaşlarınız, cəmatınız, hamısını yığın, gətirin. Siz də and için, biz də. Siz and için ki, o Allahın oğludur, biz and içək ki, yox, Allahın elçisidir. Sonra Allahın lənəti olsun, yalan danışanlar. Xristiyanlar qayıdır, baş keşişlərinə bunu deyirlər, baş keşişləri deyir, lazım deyil. Allaha and olsun ki, əgər o Peyğəmbərdirsə, bu lənətdən sonra nə biz, nə də sonraki nəslimiz nicat tapmayacaq. Xristiyan, xristiyan olmağına baxmayaraq qorxur. Qorxur ki, yalanın and etsə, bu lənətə düçar olacaq. İndi qardaş, bu sözü deyənlər kimliyindən asılı olmayaraq, kim olur olsun, deyir, çox yaxşı. And iç ki, bu belədir. Mən and içmişəm andım da yazılır lent yazısına. İndi qarşı tərəfdə and içsin, sonra Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Mən ürəkdən Allahdan istəyirəm ki, yalan danışana Allah lənət eləsin. Vəssalam. Və sonda sizə bir gözəl nəsiyyətim var. Ömrünüzü belə boş boğazlara sərf etməyin. Yalnız lazım olan vaxtlarda bir dəfə çıxıb cavabını verib sonra həyatı davam eləmək. İslam dinini yaymaqla məşğul olmaq lazımdır. Onlar bizim vaxtımızı aparır. Onlara baş qoşmaq lazım deyil. Əgər haqqı yaysaq, haqq gəlsə, öz yerini tapsa, boşluq olmasa, batil özü yox olub gedəcək. Bu bir qaydadır. Allah subhanətə alə bizə öyrədir. Cəəl haqqu və zəhəqəl batilu haqq gəldi və batil getdi, pus oldu. Ayın haqqında da deyir ki, batil pus olmağa məhkumdur. Yəni, batil heç vaxt sabit qala bilməz. Haqq deyəndə kimi qəst edir? Allah subhanətə alə. Peyğəmbərini, Quran-ı kərimi və onun yolunu tutub gedənləri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbirsanlığa gəlir üzünü tutur qəbristanlığa və deyir, ey bu diyarın möminləri, salam olsun sizə. Biz də yaxın zamanda inşallah sizə qovuşacaq. Mən qardaşlarımızı görmək istəyirəm. Duadan sonra dərhal bu cür deməsi sahabələri təəccübləndirir. Deyirlər, ya Rasulullah, bu nə sözdür? Məyər biz sənin qardaşların deyilik, bizi görürsün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, xeyr, siz mənim sahabələrimsiniz. Qardaşlarımız isə hələ gəlməyin, hələ gələcək. Sahabələr deyir, ya Rasulullah, ümmətin içərisindən hələ gəlməmiş kimsələri necə tanıyacaqsan? Nədən bilirsən ki, onlar sənin qardaşındır? Nədən biləcəksən ki, onlar sənin qardaşlarındır? Peyğəmbər s.ə.v görür necə gözəl şəkildə izah edir. Yüksək səviyyədə. Deyir, bir adamın qara rəngləri, qara rəngli atları arasında üç ayağında ağ ləkəsi olan qaşqa atı olsa, qaşqa yəni alnında, ayağında ağ rəngdə ləkə olur. Yəni, tüklər olur. Onunla seçilir. Deyir, əgər belə bir atı olsa, onu tanımazmı? Qara atlar arasında o atı tanımaz. Sahabələr deyir, bəli, ya Rasulullah. Peyyambar s.ə.v deyir, qardaşlarımız da üzləri, həmçinin əlləri və ayaqları dəstəmaz nuru ilə parlaq olaraq gələcək. Dəstəmaz nuru ilə parlaq bir şəkildə gələcək. Mən də onlardan, yəni onları bu əlamətlərdən tanıyacaqam. Və onlardan əvvəl gedib hovuzun başında durub onları gözləyəcəyəm. Lakin Bəziləri hovuzun başına gələndə mələklər onları hovuzdan kənara qolacaq. Qoymayacaqlar o hovuzun yanına gəlsin. Bu kəslərdir ki, dünyada cəmaat arasında özünü mömin kimi göstərir. Dəst namazını da alır, namazını da qılır. Lakin bunu Allah xatirinə etmədiyi üçün o dəstəmaz suyunu uslatmayacaq. Bunlar münafiqlərlə bərabər cəhənnəmə gedəcəklər. Yəni, kim Allah xatirinə ibadətini edirsə, Allah onu qoruyacaq. İllər boyu onu gözdən salmaq istəsələr də heç nə edilməyəcəklər. Peyğəmbər s.ə.v və onun sahabələrini, sabiq insanları 14 əsrdir. Kafirlər ağılına gələn hər cür variantdan istifadə edir ki, onları gözdən salsın. Amma Allah subhanətə alə elə hey onları ucaldır. Onların yolunu tutub gedənlər də həmçinin. Nə qədər kafirlər, paxıllar və s o insanları gözdən salmağa çalışacaq, Allah əksini onları ucalacaqdır. Və biz də Allah ucal, ucalmağımızı təkcə Allahdan istəyək. Allah bizi ucalsın, Allah bizi bu yolda sabit etsin, imanımızı kamilləşdirsin. Subhanək Allahım, və bihəmdikə şədvən leylə ilə təstəğfurqa və atubu iləyik.